Suena mi canción y me pongo bien sata mala y quiero darle hasta abajo sin miedo con mi bandida es que pa luego es tarde. Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce. Hoy está soltera y quiere roce, pide que la toque, toque, toque. Oh, oh, oh ojalá que nunca pare el DJ de zona Dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Dile al DJ que me ponga la de otro trago. un la que canta Sechi que se quede que yo le pago. Y ahora a locuro oscuro y sin disimulo, olvidando la pena me la perdí. que esto sigue hasta las 6. ¿Dónde están las solteras y lo que pum pum que de aquí me voy. que nunca pare el DJ de sonar, pa' que siga el baile. Él dice que termina las 3, pero yo le pagué para que siga a las 10. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las 3, pero yo le pagué para que siga a las 10. se reporten Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las 3, pero yo le pagué pa' que siga a las 10. Estación en su vehículo, que el party no acaba, te lo digo yo. Vamos DJ y repítelo, una sí, una no, una sí, una no. Dale mami, muévelo, hazte dueña del terreno. Que ahorita más dueño yo y te sueno como viernes de estreno. Te la tiro pa' que baile, pa' que te sueltes y no bailes sola. Oh, no, tú no eres, bebé y no perdona, free, free, friquitona. soltera y quiere roce. Quiere que la toque, toque, toque. toque, ¿dónde está la nena que se va a pan Van a toa, van a ¿Dónde está la nena que se van a toa? Dale mami, muévelo. a Dale mami, muévelo. ¿Dónde está la nena que se van a toa?